บุ๊กทูหกสิบสองชัยเซชิโดยชัยเซชิโดยการตั้งคำถามหนึ่งสับุยอันตรบอรี่หนึ่งสับุยอันตรบอรี่หนึ่งเรียน อ๋อ învăța A învăța. นักเรียนเรียนมากไหม Învață elevii mult? Învață elevii mult? ไม่ พวกเขาเรียนน้อย Nu. Ei învață puțin. Nu, ei învață puțin. ถาม A Întreba. A întreba. คุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหม Îl întrebați des pe profesor? Îl întrebați des pe profesor? ไม่ค่ะดิฉันถามท่านไม่บ่อย Nu, nu îl întreb des. Nu, nu îl întreb des. ตอบกลับ A răspunde. A răspunde. ช่วยตอบกลับด้วยค่ะ Răspundeți, vă rog. Răspundeți, vă rog. ดิฉันตอบกลับ Răspund. Răspund. ทำงาน A lucra. A lucra. เขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหม El tocmai lucrează? El tocmai lucrează? ใช่ค่ะ เขากำลังทำงานอยู่ Da, el tocmai lucrează. Da, el tocmai lucrează. มา A veni. A veni. คุณจะมาไหม Veniți Veniți ค่ะ เรากำลังจะมาเร็วๆนี้ Da Venim imediat Da Venim imediat อยู่ A locui A locui คุณอยู่เบอร์ลินใช่ไหมคะ Locuiți în Berlin? Locuiți în Berlin? ค่ะ ดิฉันอยู่ในเบอร์ลิน Da. Locuiesc în Berlin. Da, locuiesc în Berlin.